الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم في الفضل العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد dragi muslimani, muslimani. Zahvaljujem Allahu te baraka wa ta'ala što nam je dao ovu krupnu ulogu zbog koje je stvoren čovjek da Allahu Želešanu ispravno ibadet činimo i da se trudimo da ljudi saznaju i priznaju i prihvate da je njihova uloga pokoriti sa Allahom Đelešanomu svome gospodaru od koga potiču zahvaljujući kome žive i obstoje i imaju darove kojima se razmeću i od kojih ovise i na kraju će se njemu vratiti i obračun će težak uslijediti obračun koga će se plašiti poslanici i niko do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam neće smjeti da zatraži od Allaha da počne taj obračun a i nebesa također će to danas trahovati i njima će biti težak kao što kaže sepulat fissamavati vallahu težak će biti nebesima i zemlji, neće nam doći osim iznenada. Zatim mu zahvaljujem što je pored tog islama i brige za njime omogućio je ovakav jedan lijep susret moleći ga da nas nadahne i da nam um, srce i jezik otvori pred istinom i da budemo poslije njega bolji nego prije njega i da uslijedi poslije njega dosta hajiru druženja i poslova. Sjetio bih se prije nego počnemo da izlažemo današnje predavanje našeg brata koji nas je ostavio i ovaj zatvor i nalični napustio, koji potiče iz ove sredine, koje se svi po dobru i uzoru sjećamo, našeg sipeta dragog, moleći Allaha Đulešanu džemaati da pokrijemo sramote i oprosti i grihote i ne damo nikakve strahote i nagradu mu ukaže od njega obim za dobro koje je učinio da njegovoj familiji, pogotovo suprvi njegovoj da pameti i sabora a zatim braša draga neću govoriti ni o kakvom poglavlju iz islamske nauke. Jer mislim da, pošto su nam druženja rijetka, da je korisnije govoriti o nečemu drugom. Što nadam se da je jasno, ali nije zgore ga podsjetiti na njega i kazati ga na odgovornom mjestu i odgovornom prilikom. Jer ukoliko to shvatimo, izbješemo mnoge greške koje nas koštaju i učiniti mnogi hajr koji zavisi bolje stanje po nas, po bolje stanje za islam među ljudima. A ako nam to ne bude jasno, greške će se množiti i štete će proizilaziti, a prilike da hajra učinimo, bit će propušteni. Odgovornost za ovu sredinu i za stanje vjere u njoj pada na nas, dijelimo i sa drugima, ali pada i na nas. Sve da drugi i neće da se brinu i neće da se sikiraju. Mi ne smijemo kazati da i mi nećemo. A molimo Allaha Čelešanu da nam pomagača bude što više. Samo su dva puta. Put pokovoravanja Allahu Čelešanu i zaraživanja dobra kod njega i put različit od ovoga potpuno. Dva ajeta iz sure Al-Fatir govori o jednima i drugima. Pa ćemo ih citirati radi bereketa počinjanja govora sa Kur'anom. Uzvišeni kaže o prvima od kojih možemo biti s Božijom pomoći vrlo lahko. Kaže uzvišeni Bara od Lenin Šeitama Božinu.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 Nadaju se trgovini koja neće propasti. Da bi im Allah nagradu dao za njihova djela i povećao iznad nje iz dobrote svoje, a on je onaj koji prašta i koji je zahvalan na dobrom djelu. Ovaj ajet je ista kao tri djela koja vjernik skoro svaki u svakom danu može obaviti. Ako ne može sva tri, onda iz druga dva ili iz jednog od ova tri može povećati da nam domjesti nedostatak u drugom. Oni koji čitaju Allahovu knjigu, oni koji uče Allahove ajete. Vratio bih se nama da nas upitam koliki nam je drug Kur'an. Koliko se sa njime družimo i njemu odvajamo vrijeme. Koliko njime napajamo dušu, koliko njime širimo naše imetke, naše vlasništvo u džennetu ono nije lako, a koristi su. Onog trenutka kada učimo prisutni, jer nam se duša liječi, obuzima nas smirenost, bježi od nas šetan, popušta nas sve svesa koju nam je on, dok smo bili u gafletu od Kur'an, pleo. Nećemo se nikad zamoriti koliko se zamaraju drugi koji trguju. Nećemo treba ti otići dalje od naše rafe ili iz našeg džepa, da uzmemo Kur'an. Dok drugi zbog trgovine koja je košta, koja doživljava propast, brzu, a možda će i odvesti u, u krajnju propast, puno se više zamari, a i to je trgovina i neće propasta. I obavljaju namaz. I daju sadaku. Dijeli dobro. Dokaz da je ovo dobrovoljno. Da se radi o dobrovoljnom namazu i dobrovoljnoj sadaki ne zekat, niti opet vaktova. Kao da ovo pređašnje znači fakt namazi i fakt zekat i nije trgovina sa Allahom Đelešanom. Jer mi ništa ne nudimo od sebe dok kada od sebe nešto ponudimo Allahu Želešanu, Allah onda zbog tih dobrovoljnih dijela briše naše pogreške. I isto tako nam plaća jer je on i gafur i prašta, a isto tako i šekur, zahvalan na tom dobrom djelu koji je od nas, a od nas ne ovezimo. Dokaz da je to dobrovoljni namaz, da je to dobrovoljni, dobrovoljno davanje, jeste što se spominje sa učenjem Kur'ane, jer učenje Kur'ana nije fakt. Nema nigdje u fiku da ti moraš dnevno proučiti ajet, niti dva ajet, niti sahib, niti sur, niti džuz. Ono je potpuno dobro. Dok je spomenuto je ovo drugo, misli se i na drugo, to je prvi dokaz. Drugi dokaz, uzdjeljenje, kaže uzvišeni, srvanu ala nije. Tajno i javno, Da se ne radi o dobrovoljnom davanju, ne bi vrijedilo spominjati javno i tajno, jer dobrovoljno da, jer obavezno davanje, far zekat je javan. Ja kada ne daš, usmeti se javno. a kada ne doneseš ti, dođe radnik od strane vlade i uzmeti zekat, On je javan, nema on je tajno. Kada može biti, i to se prvo spominje sirran, a onda alanijetan, tajno i javno, dokaz je da se radi o dobrovojno dijeljenju, dobrovojno sadatak. Također je o dobrovojno namazio spomenuti zajedno. Pa neka svaki Allahov želešanov rob upita sebe koliku trgovinu dnevno obavimo tu lahku trgovinu, taj hladni plijen za kog ne treba da teče krv, za kog ne treba da ostavljamo kućni prav, za kog ne treba da se i pred tim stidimo i osjećamo nelagodno. Da proučimo iz Božije knjige, pa da klanjamo koji namaz učeći također kurna i dajući, nađe se Ne mora biti sve novac. Nađe se stvari koje treba nekom. Od potrebnih, kod nas ih ima. A to treba činiti i štiha. Najbolja sadaka je džuhdojmo krv. Onaj trud, koga vrlo malo ima, ali ti ga opet urabiš. Znači ona hurma koja je jedina. Ne treba ju prda ljudima da bi dijelili. Niti je od ashaba, puno ih bilo da su mogu, da su brda imali, da su dijelili. Ali su dijelili. Kazao sam, ako ne možemo da dijelimo, ako je to najteži, mada je to Allahu Đelešanu drago, jer sadaka gasi vatru. Gasi vatru džehennama, kao što voda gasi u ovu vatru. Pa Allah je gafuru šakur. Ajde se završava. Allah je lešano zbog te trgovine. Šta će nam dati? Jer u trgovini svakoj se nešto uzima, nešto daje, nešto uzima. Pa mi proučimo ime Allaha Želešanohu dio Kur'ana i klanjamo nešto namaza i podijelimo nešto iz onoga što nam je Allaha Želešanohu dao. Subhanallah! Kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo sada, onda je nije nipošto podveo pod novac. Nego je kazao da je lijepa riječ bratu, kako je kazao? Kelima tajiv sadaka. Baš je nazvao sadako. Da je nazvao dobrim djelom, mi možda rekli nije sadako. Ali je nazvao Resul sallallahu alaihi wa sallam sadako. Pa kaže, tvoj osmije u lice tvoga brata je sadaka. I završava za, da, da je život sa ženom svojom vlastom sada Spominjući najintimnije stvari. Prema tome i osmijev žena. I lijep razgovor sa ženom. I pitanje žene kakvi su njeni halovi da bi se ovakšali. I uvještavanje žene o tvom halu koji će njoj olakšati kada vidite čime ti gubiš, pa ćete lakše razumjeti sve sada. Ako to shvatimo, onda nemamo kuda kazati da ne možemo i sadaku udjeliti svakoga dana. A ona ne zaostaje za učenja Kur'ana, niti za namaza dobrovoljno, ako ne kretiči. Jer najbrže sadakom kaznu koja nam, koja nam slijedi zbog grijeha, otpanjamo. Pa će nam Allah Želešanomu oprostiti grijeh, brigu našu veliku i bremenu. A isto tako ćemo naći pored izbrisanih grijeha koji se bojimo. Naći ćemo i nagradu koja je od Allaha Želešanu i puno veća nego vrijedi sam ajat, kolika je sama nakona za ajat koji ćemo Uljepšamo sebi život. Ne dozvolimo da bude suho para kao ovo vrijeme koje je sada. Da ne ima u njemu svježine, razgale. A razgala i svježina u naše duži može doći samo od ibadeta. I ovaj ajet ih je sabralo. Ibadeta je drugi puno. Hađa, ali nije mu uvijek vrijeme. Post pa ne može ga svak. Ali ova tri ajeta nije kazano uče Kur'an da moraju sjesti za haskal i da moraju otvoriti musha. Najveća sura u Kur'anu je koja? Koja je sura najveća u Kur'anu? U njenoj vrijednosti. Al-Fatiha. Nađite mi Božije grova da je ne zna. Mora li uzimati musha i mora li musha? Ne mora. Zatim ihlas i ajti kursi. Zatim Adana na suru ili najbolje Allah. Ja sam dobra. Završite suri ali tako. Rijetki su vjernici da je ne snimu. Pa to vam je, ako Kur'ana ima vrednije nad drugim, to je isto kada podijelite u sadak, ono što je kod ljudi vrednije, kad čovjek umjesto da mu donesete, makarona donesete mu, brašna. Jer bez brašna ne može. Tako da rob čini prema sebi nasilj i ostavlja sebe golim na sudnjem dan, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam upozoravaju, puno je bogati siromašni na sudnjem dan, puno je obučeni golim na sudnjem dan. Zbog čega? Zbog toga što propuštaju ne zaradi. A šanse zaradi su obilje. Nećemo znati i nećemo se ni podsjetiti da se krećemo kroz takvu baštu gdje je na dohvat dobra ako ne budemo čitali ajete. Zato istovremeno čitamo ajete i zarađujemo kod Allaha Đalbašanu u nagradu, a ona nas i posjeća, jer u njima je ono što, što će dodirnuti tvoje srce, što će posjetiti na sve. Pa će ti pokrenuti naciju. Zatim drugi suprotni od ovih. Svaki grijeh koga učeni mogu, svaki grijeh je ogranak kuka. Ali svaki grijeh ne odvede čovjeka u kuku. Također i svako dobro djelo, ono je ogranak imana. Ali ako ne možda obašlo se šahadek, za obašlo namaz, dolazi se nekakvim dobrotama i dobročinstvama ljudima, neće to učiniti momentu. Pa kada spominjemo kjafire, ne moramo samo smatrati one koji su otišli u kufr, nego ima i oni koji će u džahennema mu'minisu. U sunama Ibn Mađa i u drugim mjestima se nalazi hadis gdje kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam teže će na sudnjem danu biti vjernicima, zauzimati se za svoju braću, nego što je vama teško na dunjaluku da se izborite za svoje neko pravo. Pazite. Kad neko od vas ima nešto kod čovjeka, jako mu teško govoriti da dobije to svoje pravo, teško, slušavajte, ostavljate to. Pa možda cijeli život to ne povratite jer ne možete. Ili kada za neku istinu i pravdu hoćeš da istupiš pred ljudima, da čovjeka upozoriš na haram, da ga posjetiš na obavezu, teško ti. I ostavljamo cijelo vrijeme, upozoravamo nikog pre pa najbliže. Zbog čega zbog toga što nalazimo u duši, te Bogu da to učine. Ja kaže da će na sudnjem danu vjernicima biti teži. Kod Allaha će na šalu spomenuti svoju braću, zauzmeti za svoju braću, nego je ikom od vas za neko, za neko pravo da danu se obrati ljudima. Ali gledajte, opet će se obratiti. Pa će reći gospodaru naš, braća naša u džehennemu, klanjali su sa nama, postili su sa nama, hađ su obavljali sa nama, pazite, pa smo kazali, klanjali su sa nama, postili su sa nama, i hađ obavljali sa nama, ništa obvezati ljudi. Ali gdje su oni sada i zašto sa Allahu obraćaju njegovu obraćaju? U džehennemu. Prema tome može se biti i vjernik, i može se imati i namaz, može se otići na hađ, može se ispostiti Ramazan, ali nisi sigurno da preći će hrmeška vatra. Zato kada spominjemo vatru žehrmešku jajete koji idu naglašavaju, ne odnosi samo na total mekijak. Nego one koji urade nešto što su ogranci kufra, Naravno da neće njihovo posljedice njihove biti kao posljedice čistih kratira, jer kratiri neće nikad iz džehennema. Ovi će učiti Pa će Allah Đelešanu mi se smilovati. Da malo analiziramo ovaj hadis. Pa će im Allah Đelešanu ukazati tižite i izvedite u čijem srcu ima koliko dinar ima. Pa će otići, poznaće ih po, po, po likovima. Jer vatra džehennemska će pržiti, ali će lik postati. Kao što čovjeka obojiš, u zeleno, u crveno, a u kontura lica ostavlja. Tako će vatra i pocrniti i ispržiti i izgoriti, a ostaće moće i prepoznati. Pa onda izvedite one koji budu imali u svojim srcima i imana koliko pola dinara i na kraju koliko zrno borušice. Pa će izaći, ali će do tada vatra ih pržiti. Kaže uzvišenik, za one koji ne budu sa njim trgovali, nego sa šetanom trgovali. To je isto kad trgujete sa nekim ko u stvari ne ima nadokade za djela. Ima li šetan vatru da je li njegova, da on sa njom raspolaži pa da kaže nelekima nemojte ovoga, da se on odukre kada mi ostaje i naredni nelekima, da sprovedu dotičnog što je zaslužio, nema. On obmanjuje. I postavlja se na mjesto mu nije prirodno, ne pripada, ne zaslužuje ga. Pa kad trgujete s čovjekom kome prodate kuću, a on nam donese falsifikovanu novac. Ili ga nema, varavac. Takav je šeitno. E oni koji ne budu trgovali sa Allahom Đelešanom, koji obično nagrađuje, nadobnađuje i da veću nagradu nego je zavijeni čovjek sa dijelima, Allah Đelešanom o njima traži. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ولا يخفف عنه من عذابها كذلك نجزي كل كفور a oni koji ne vjeruju njima pripada ili slijedi vatra džehennama neće im se presuditi i s njima završiti pa da umru da smrt koje se plašimo je najveća želja stranovnika džehennama Neće im se presuditi pa da umru. Da se ukonča kazna. Niti će se umanjiti od žestine njihove kazne. Tako ćemo nagraditi svakog nevjernika. Dalje ajet opisuje, dovoljno je ovo ljudi moji, ali ajet opisuje dalje njihovo stanje. Pa kaže وَهُمْ يَسْتَرِحُونَ فِيهَا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل Oni će u njoj vapiti. Gospodaru naš, izvedi nas iz nje, da činimo dobra drugačije nego smo radili. Da činimo dobra, ne kao da činimo drugačije nego da činimo dobra drugačije nego smo radili. Znači, ni radili su zlo. Ali Allah Đalešanuhu odgovara. Pogledajte, draga moja braća. Evo lemnu amirku. Evo lemnu amirku fiha, ma je te fiha, ma je te dekaru ođarakom nadir. Nismo li vam život produžili, nismo li vas na njoj, na zemlji ostavili dovoljno, da se opameti koji se htio opameti. Gdje je mjesto opamećivanja, draga moja? Gdje je mjesto opamećivanja? Kada smrt doživim i kaznu ugledamo i nagradu dobrima vidimo i sebe budemo korili zbog propusta i još više zbog kazne koju ne možemo izgričiti. Šta je sredstvo tih ljudi i mogućnost tada? Ima li šanse za promjenu? Ima li šanse za povratak? Ili za zaradu tada? Ne. Gdje je ta šansa? Vratimo se nazad. Šansa je za svakog ovih dana. Ovih dana njegovog života. Kad to znamo, braćo moj, da je džahennem zatvor za nevjere i za griješnika, Znate li koliko se raduje zatvorenik? Koji je u manjoj kazni u dobi. Zar nismo dužni? Zar nismo dužni? Donijeti radosnu vijest za tog žene nemoju. Pomutit kada ga Allah pomiluje s nama da se upitamo također gdje su naša djela na, na polju rada sa ljudima. Sa ljudima koji, koji ne znaju za islam ili sa ljudima koji ne znaju šta tuži islam ako već znaju za islam znači. Nismo li vas ostavili onoliko koliko je dovoljno da svako koje je htjelo da pamet svoju poslušku. I nije li vam, vođa i nije li vam došao Ko vas podsjeća? Ko podsjeća? Poslanik? Poslanik je umro. Neće posle njega drugi doć. Nisu li među vama bili? Vjernici. Kaže uzvišenju suri Mu'minun. Kraj sure Mu'minun. Sav pripovijeta zbivanja sa stanovnicima džahnama. Kada budu tražili da im se presudi od Allaha Đelešanu smrt tražili i ima nikakva izlaska. Kaže im uzvišeni Innehu kane feriku min ibadi je kulun Rabbi ukiru arhamu anta hajur rahim Jedna skupina iz mojih robova, od mojih robova je govorila tamo vama sa što vi tražite. Gdje je, gdje je uzimanje pameti i brata? Nije ovdje. Nego je trebalo davno, sjećate li se kad ste živjeli dunjanuški život? Sjećate li se jedne skuplje, ne morate sjetiti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer on je bio za svoj vakar. 23 godine. Među ljudskim rodom, nije više. Ali Oni koji slijede njih su skupina između ljudi. Skupina od mojih robova je govorila dok ste vi bili kjafiri u meni, govorila je Rabbi Piru varham Gospodaru, oprosti i smiluj se ti. A šta ste vi vidjeli? Šta ste vi govorili? Šta su vas koplici i govori bili? Zar niste punili dunjalu nekako on s brkom i galanom? Zar nisu od vas ti robovi moji mogli ostati mirni i čitavi i pametni? Čime ste vi punili dunjalu? Kakvom galamom? Kad su oni govorili to, znači, znali ste ih? Eh, kada? Kad znamo da je šansa ovdje, prije smrti, onda znamo kakva je veličina dolazka poslanika, da nam nije došao, ne bi nam bilo puta za izlazbe. Zato za poslaničko uženje da nije one skupine koja slijedi poslanika sallallahu alaihi wa sallam u svakom vremenu do sudnjega dana, također za ljude ne bi bila šansa. E kad je to jedna i jedina šansa i veza za tako ozbiljnu stvar, onda se upitajmo koliko je to, koliko je to velika i ozbiljna stvar, ova vjera. Ova vjera za ljude, odnosno dava kao spona između onih koji je ne poznaju i te vjeri. Jer ta vjera će biti u stranicama, ili će biti u prsima jedne skupine ljudi. Pa ako hoćemo, a možda među ljudima ima oni koji bi želeli iz tog zatvora izaći, trebamo im zaračiti. Ako među njima bude oni do koji dava dođi na ispravanu, propisan, prihvatljiv način i od strane njih priznat da valja, a on ne prihvati. Misija je završena. Postalo je urađeno. I na mu'minima je samo toliko. Kaduku fema je zlare mine min nasir. Zato kušajte, kaže uzvišeni, nakon što je kazano da nije bilo dovoljno tamo. Tamo. Zato nema neozbiljnosti ljudi. Zato nema neozbiljnosti. Zašto su ljudi dozvolili sebi sve ovo? Zato što im je život neozbiljan, daleko od istine i stvarnosti i bitnih stvari kojima smo otvorili vratan govor. Rekao sam da nećemo izlagati ništa od islamskog znanja, nego ćemo pokušati da vidimo neke bitne stvari po nas, od kojih zavisi naš uspješan rad. Kao što je minulo da sam kazao da je nama briga za ovo mjesto. Onda u vezi s time možemo kazati da je ovo mjesto važno i značajno. Da je Travnik grad danas postao ponovo grad od utjecaja, grad na kog se računa i kog se gleda. On je to bio još prije, je bio prva predstavnica Bosne od ulaska Osmanlija u njima. Zatim je imao te svoje odlike stalno i povraćeno mu je puno kroz ove zadnje, zadnje dešavanje i tragediju koju je preživio naš narod. Od toga da je on je bio sjedište jednog od korpusa, toga da je povraćena jedna od medresa, ali kaže najbitnije je sada gdje je postao administrativni centar ili sjedište kantona, vjerovatno težnjom hrvatskog naroda da njega i još par gradova povjere sa onim što zovu centralnom Bosnom, ali je ošlo dolina što ne može biti centralno. Ovaj grad zbog prisustva te vlade tu koja ima veze sa međunarodnim institucijama i predstavnicima je grad osjetljiv. Nije provincija. Prema tome i naš rad u njemu treba biti na tom nivou. Naš postupak pred ljudima koji nas posmatraju i gledaju, analiziraju i na kraju ocijenjuju kakvi smo, da bi povlačili određene poteze, sputavajući nas, ili puštajući nas, ili pomažući nas, takve postupke trebamo mi sami dobro osmišljati, ako ne volju korigovati, ako su dobri u napređivanju. To je prva stvar koju znamo sigurno, ali je moramo i istoći ponoviti. Iz ovog koje izilazi, da pošto je bitan grad, prijestolica jedne od jedinica koji čine državu, da u ovom gradu mi drugi rade svoje poslove. I postavljaju ono što im treba, ali mi, pošto smo različiti od svakoga, spoznajom vjere, pristupom vjeri, i lahko ćemo mi sa drugima raditi privredne poslove i slične, ali odgojne, obrazovne, ne možemo raditi. Ne možemo učestovati na kazališnu i predstavu, pošto ona uglavnom ne valja. Ni kao izvođač, ni kao posmatrač, dok je stanje tako. Ali i mi smo ljudi kojima treba i opusta, i razanode, smijem reći zabave, koji treba da pokažu ljudima kulturu, koji imaju pravo da pokažu ljudima jedan pristup životu, naše življenja, našem posmatranju, razmišljanja, na koji će našem to Prema tome, druga je tačka, ali to izlazi iz varnosti tada. U ovom gradu trebamo imati svoje institucije, ali one zavise od ostvarenja drugih zadataka. A to je da naši pojedinci uzrastu i osposobe se do te mjere da mogu raditi zajednički. Če znači, svaka jedinka da poradi na, sob, na, na sebi sa sobom Dok ne bude kazala koliko nas je god, jedan, dva, pet hiljada, koji god posao pada na nas, to zajednice, ja sam ne mogu, to mi samo treba. Ne samo škola ne treba. Ali ako je nas veći broj škola Pa dužnost prije ove dužnosti svakog pojedinca jeste da sebe uigra do te mjere da zna i hoće i može i svjestan je naravi tog zajedničkog posla, da zajednički radi. Onog momenta, ako smo sada, gdje su nam djela zajednička? Ako nema zajedničkih djela, nismo takvi. Pa bujru, evo mi trenutak. Ako kažemo, jesmo, posao treba da se radi. Ako kažemo, nismo, podlačimo dva puta, da se treba svaka jedinka spremati, da može raditi zajednički, da može ostvarivati one projekte koje trebaju i može ih uraditi samo jedno društvo, skupina ljudi. Kad bi to bili, a trebamo inša Allah ukrada, to je više stvar sjedljenja i razgovaranja nego desa, ja sam odabro ovo. Treba da postoje ovdje naši odvojni i kulturni centri i obrazovni, ako ne idu, ako ne informativni, tako da. Jer nije se lako, kako god bili drugi, ako su sa nekim, ako sa nekim učestvujemo, onda uglavnom oni kreiraju. Od miješanja grijehova i tako dalje, mi ne možemo kazati za ebe da ovo je naš kurs. Nijednoj školi ne možemo kazati za ebeda, moje djete ide ovdje, ne trebam nikad bolja škola. Nema. Jer bilo koji centar gdje ćemo provoditi naše vrijeme i raditi naše aktivnosti, možemo također sa nekim uraditi Prema tome treba da bude, da budu ti centri u našim rukama čisti. Čisti! Da se tamo ne kvari i da tamo ne idu naši trudovi badava. Primjerice, grad takav jeste, takav možda ne, takav stvar, ne treba govoriti ovako, ne treba busovaći, ne treba možda novom travniku, ali makar ovdje, na ovom kantonu, trebala bi da bude stalna škola arapskog jezika. Ona ne mora ići iz naših džepova, ali moraju naši mozgovi i naša pamet, naše planiranje i na drugom stima. Ali neće biti svatanja Kur'ana, niti će biti svatanja Islama, niti će biti one nužne, dužne sprege sa islamskim svijetom, bez toga da što veći, što veći, pa ako hoćete svaki pojedinac koji izgovara šehadet, zna čitati i pisati na arabskom jeziku. Je li to teško? Ma nije braš. Vidite da najveća kriza ovdje upravo jeste ta dokonica kod oman, pa dokonica kod najmanji. Zavri se škola, ne zna se šta će se sa djecom sada, osim onoga pomalo ima da, da ih zaposli pri prirodnom ili, ili, ili, ili, ili hajvanom. Ima drugi koji će gore nego da djeca osmišljavaju, oni im osmisle odvesti na more i tako da. Prema tome u mladosti ima vremena da dijete ne osjećajući da se umorilo nauči taj jezik Kur'ana, taj jezik Islama, taj jezik po kome će moći da upovi u more islamskog zanima sam Sljedeći moment proizlazi iz i da nije opet bi trebalo, ali proizlazi iz važnosti ovog grada. A tiče se našeg držanja i ponašanja i naših nepravljenja ispada. Zar je mu'min taj koji pravi isplade, draga moja braća? Zar je mu'min taj koji pravi isplade? Morame, narušava javni red, čini nekakve stvari, utuživanje moje. Je li mu'min taj? Jer rekao da se Ava bio takav? Jer nečija kultura može nadmašiti kulturu muslimana i briga pojedinca? za dobrobit zajednice društva, može li biti iznad brige muslimana, mu'min, koji se pet puta opere, rashladi krajeve svoga tijela, da mu cirkulira krv dobro, da mu napaja mozak i srce, da dobro osjeća i misli, i svjestan je svako svakog momenta odgovornosti pred Allahom za učinjeno, ako se svako omake, da se može mu'min u to omači. U redu što je bio farš Boži pa se uradio pa se ljudima ne sudi. Evo. Ali ono što ti djete iz Mekteva može zamjeriti, da to može uraditi u svojima? Toga je bio. Od toga ne ima hajda. Vi znate, u ovom gradu kad je bilo najbitnije, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Izašli smo u borbu. Borili se najbolje. Da Allah je zašao u kabulu. To ne može poreći neprijatelj kamo li prijatelj. I to je stranica sjajna. Dolazi i opriši se druga stranica. Mirna u života. Ponovo mugne budi najbolji. Mi se sjećamo pojedinaca. Koje znamo sigurno ti je vodio, ti je vodio šmirijesko znanje niti smo na njima videli ikakva, ikakvi znakova hajra. Ukazujemo im, ne pravite bande, ne pravite koje kakve, kako ih nazivate, džemate, ljubove. I znamo, do dana današnjeg, da naša braća ispaštaju i da je ljaga pala na nas. Koga bije glas da su, da su, da su neuredni u društvu? Zar Bog čini nešto? Čija će sveta biti veća od koristi? Možemo mi kriviti druge. Ali ne trebamo kriviti druge zato. Krivimo i za kup, krivimo i za neznanje i tako dalje. Ali ne vrijedi ni sama krivnja. Upitaj se šta je put ispravljanja. I vidi se jesi li ti kada da tom čovjek pomoći ništa nisi. I zna da bi se popravio pojedinac sa ove ulice koliko ti treba da ne prestavaš noći. Hoćeš li kada ćeš neći? E pa gledaj to, brate. Gledaj to. Tako i sa drugim ljudima, da znaju što ti znaš, osjećaju što ti osjećaš, ali koliki je put od toga i koliki trud treba, jesam li spreman na njega, jesam li spreman na njega, ako nismo, radimo što možemo, što ne možemo, pomirimo se sa njim. Nismo ga ni proizveli. I gledajmo ga malo debljih živaca i hladnijih, hladnijih glava. Također, mu'min treba da bude napredan koliko je kada jer kod njega nema momenta kada je pijan i nesvistan niti momenta kada je dignut kalem odjena osim kada izgubi svijet ili kada zaspije je korisno ljudima i što je njemu potrebno, ne izostane za drugim. Mu'min ne smije kasniti na voz u koji se mora ukrcati. Neki idu vozovi koji nas se ne tiču. Ali voz koji treba da ponese i mene vjerni, ne smije da kasniti. Ne ti smije da bude na kraju karavana u dobrim i hajeli stvarima. Stoga, stoga je potrebno da se obrazujemo, da radimo, da sagledamo život i svijet i učimo i berimo za sebe povuke. Da se ne srećemo, se vraćamo da se od nas ne okoriste. U svakom smislu pomožemo da im nešto ponudimo i pomogu. I od drugih također da koristi, uzimamo. Ovo je kao i mnogo šta drugo, mač se bio ostavljeno. Jer u radu za vjeru, kada hoćemo i kada se zabijemo, ili to hoćemo odmah, ili kada vidimo da ne, nećemo, ne možemo to ostvariti odmah, ost, puštamo za uvijek. To su ta dva ekstremna dijela između koji je istina. kada mu kažeš da treba doživjeti uspon, da treba pod pomoći Allahu u vjeru, da treba da sve vidi da tako i tako i tako zabije se i zapali hoće od jednog i hoće od svakog. Kada vide to nije tako brzo kako je on zamislio, napušta potpuno. A ono je istinito obećanje i doći će samo u svoje vrijeme nekada ti po Božijem zdatu, ne nekako se ti navijest. Kada su ashaabe u Mekki protjerivali, kada im se dešavalo što se nama ne dešava, kad su kazali da to za vjeru radi, ashaabi nisu od Kureša bili različiti ni po naciji, ni po jeziku, ni po kulturi, ni po nekakvom materijalnom standardu, ni po čemu. Bili su jednaki. Kupili se samo zbog vjeri. Je li stanje sa nama tako? Mi ako ratimo sa svojim dušmanima, zapetalo se, ratimo zbog zemlje, zbog države, zbog prošlosti, zbog budućnosti, zbog jezika, zbog sam li kazao nacije, svega, ne, tako pa i zbog vjeri. Prema tome ti nisi došao na vjetrometinu na koju se nešto shala. Jer je to samo zbog vjeri. Pa su preživjeli svašta od budućnosti, do nižih. Tako u momentima te gove jedan od njih se žali poslaniku i traži rješenje. Traži poslanik sallallahu alaihi wa sallam na pomoć, da je to Allahov sunnet, pa im spomenuo šta je bilo sa ja, ja vam zakrijavam i tako dalje, nisam se nama i tako dalje. A ona kaže tako mi Allah, Allah će potpuniti ovu stvar. To je uvijek će ovu vjeru dati nadmoć na, na drugim vjerama, Živi se dovoljno da će ići žena od sanje do busri, jedna, sigura, pominka, nećete bojati nikog, ko smo Allah i Zulašanu po sebe i vuka zbog svoj stav. Ali je kazao velica, ali vi požurujete. Ali vi požurujete. Ali vi požurujete. požurivanje, kao i napuštanje potpuno jer se ne ostvaruje u vremenu kad smo vi zatrtali. Su dva od šeritanskih puteva. Između njih je put milostivog. To je da ne hladiš, vidi da pregriješ brzo i pregriješ. Evo da radiš cijelo vrijeme dok se Allahovo ostvarenje, Isus, uh, eh, obećajanje ispuni, tada, Prvo kada on hoće. Jer su džaba i uzroci ako on neće. Jel tako? Džaba je spavati sa ženama kao pa ova teta ne da. Ali ako ne spava, neće ga biti. Jer to su ne Boži. Prema to je prvo kada Allah hoće. A drugo kada uradimo. Ako hoćeš da, da prizredeš krasta, i tačno znaš koje dan je vrijeme i koji su poslovi do tebe tako nema drugačije misle i zabuda i badala da ćeš drugačiji bude doći do njih. Tako isto ako hoćeš pomoć Božije vjere, mora da uradiš velike, velike pripreme i da zalažiš mnogo i mnogo. Mi smo sada Allahu Đelešanu hvala u etapi i vaktu kada treba sebe obrazujemo sebe oplemenimo i obogatimo, a onda takvi širimo ta, taj taj na drugi. Ne zalažući ni glavu ništa. Je to teško? Mnogi da kažu, da je to tako ovaj, lahko, da to tako lahko, ja odmah neću. Jer se nam je učio da samo idem po, po ivici provalim. I tad sam ja pun dižena da tako. Ako je to tako, ako, tako bi Boga ovo lako je korisnije za islam, i tebe samo, od ovog drugog, od koje će samo glavobolje probleme nanositi drugima iz tebe. I što je to islam sigurno? Zato trebamo ovo naučiti. A znamo ga inša Allah. Ja sam na njegovu upozoravam da opredeljenje za islam i hizme bi rad islam je trajan, to opredeljenje je trajno. I niti smijemo iz želje da vidimo to svitanje. Ostaviti pamet i izmeriti šta se može uraditi, a šta ne. Niti smijemo zbog toga što nam se čini daleko i što se uduljiti, da ohladi da nas više ne interesuje. Subhanallah, ili, ili, ali jedno ne valja. Eto te mu'min, da te gošta strane vidi, maša Allah, ali sigurno se nalazi negdje, ima negdje to, da ili ovako, kako ja hoću na prečet i navrat na nos, iz brda zdola, iz neba pa u rebra, pa ti neće nikako ako nije ovako žestoko. Kazao jedan Ahbab, kad smo slični stranja razgovarali, kaže zašto muslimana ili muslimane ne čini i sretnima isto tako, ako će oni biti most do te slave i pobjede. Koja se Ona je možda nerealna i ne stvari, on tvoje vak. Hoće reći, dragi, mogu mu'mine i mu'mine. Zašto ne živiš ovaj dan? za dan kada će u travniku ili travničkoj okolju biti hiljadu nikaba. Je to teško? Ali ako ti hoćeš sada pa skineš i taj jedini ili taj deseti, onda veća stvari. Ali ako imaš ubeđenje u Allahovo obećanje, da će ova vjera pobjediti i da njena perspektiva ne sagledava živi za taj dan, onda si i ovih dana rastrešeni živaca i sretan. Jer nada ti uliva, uliva snagu i održava. Tako je sa ovom ovom, znamo sam objasnio u radu za islam, ali tako i sa ovim radom za dunjem. Kad smo kazali da mjerni koraz stiči na, stiči na voz kojim se želi prebatiti, kojim želi putovati i ne smije biti na kraju mu'min ne smije biti zadnjim karavanom, ni u dunjaluku. Onda treba da radimo dunjalučki. I ovo je maj sam bio. Pa ili želimo agirat do te mjere da ne želimo se predjeti dunjalukom. Sutra ga želimo. ne Nema ga dok ne bude ježan. Kako će ne halu, zateš Allah najbolje zna. Ali nema smrt na određenju ničemu. Ljudi nam doći kaže smrt, ne upredanje ruku za dunjalu. Da negdje misliš u vasijovani, negdje u, u, u, u balonu ruhanijeta, da nije dotakvo dunja. To je jedna, jedna strana koja ne valja. Istina je da bavljenje poljoprivrednom istočarstvom, a ostavljanje žihada vodi čemu? Poniženju. To je sigurno. Ali kada? Je li uvijek? Onda kada džihad vrijedi, kada džihad traje, kada džihad ima. Znači, ako sad džihad ima, ti možeš da osvojiš svijet, pa im će bolje uzeti banke, uzeti luke, uzeti konce, uzeti svoj svoj Boži dina do zemlje, ili otiš, orat, a svoj najveći, najdunavski utak. Ali ako ne čini taj posao, onda nema izbora između to dvoje, nego je onda izbor između drugo dvoje. Onda je izbor ili ti sebi zarađivat, ili biti pukara i biti u neimanju. Nije više jedan osvajan svijet i se bavi se Do Znači, nema osvajanja svijeta. Ako ima ponudina, ja želim. Ali ako ga nema, onda je ostavljane zemljoracije, šta? Živi na tuđi leđa ili biti vidjet svijet od neimaštine i potrebštine. Na to je nije taj hal stalan. Sigurno da naša braća negdje rade i potrebno za svakog pojedinca i rade za kogu zla rade. Onda bi bilo gubiti vrijeme, gubiti energiju i igrati se, uzeti se svoje krave i svoje zemlje, a može se dobiti čitavu pokrajinu klijenta. Na primjer. Ali kad o tom nema ništa, a ti žive tvorac. Tada, na tako vrijeme, na tako stanje se ne odnosi ovaj hadith. Inša Allah. je majca nije lošnice. Pa ili ne radimo, čuvajući svoju vjeru. A onda kada dođe šitet potrebe, šitet i mašnje i njelaka, onda ode svoja vjera prodaži za oku. Jer nije najosnovnije potrebe. Čuvajući je čuvost je gdje se ne može učiniti. Znači kako će jeti, samo odgađaš, odgađaš, uzdraš se danas, pa će danas ili kad Ili drugu, u drugu krajnost, da to je kada počnemo sad da radimo dunjaluk, nije on više sredstvo, nemao sad ti. Ja sam došao u firmu, Allah i mane, piše ino što je poslanik pričao, ino što treba da bude među čovečanstvom, i ja ti netko, ko, ko, mi je nekog ovaj uši uvlačio, i nekakav pomaganje vjere da ljudi vjeruju po ija, da ljudi klanjaju i Allahu, Allahu vidite okreću, nema o to ništa. Pa nas rad ide da u halalu, zato da može i u halalu isto tako. Potpuno utapaju njima zaboravljaju i vjeru, ili subhanallah, nevoljanje, nevoljanje uopšte da pomogneš sebe i svoju vjeru, i ne budeš potreban onome ko će te poniziti i ko će tražiti, evo ti ovaj lijep, ali daj mi svoju vjeru kao što pobjeda jedan događaje ima i skuplje, ali bilo je taj specijalno u Palestini, gdje je jedna misionarsko, jedna misionarska ekipa, ekspedicija, došla da medicinski zbrinjava je time i budovice, toj ženi je djete bilo bez noge ili bez očiju i oni su uzeli svoju bolestu. Mužo je povinu, istih ti dana se sve desilo. I ona nije imala sredstava da pomogne. Kažu, kaže, spasite mi djete, daću sve što ima, a nema ništa. Kada je daću vam, daću vam svoj život. Kada ne želimo mi tvoj život, mi želimo tvoje srce daj nam srce, a da nas. Velika je nas sljedbenika Mesina, sljedbenika Isusa, vidi nas, koga je doktor u bijelom, znaš kako je plan. Znaš da hrtiš ako hoće ide u svoju zemlju avionom. Vidi tebe sljedbenika, to je prokletno tvoje vjeri, jer koliko je ta vjera, mene slijedite, spasio, spasitelja. Dakle, ne dole vam smanjima dolazi. Muslima će nas je danas ili sutra, ako ćemo bezi ili sam da ga obređuje neko a sigurno ćemo tražiti na pažu tu uzlu koja je naoči džabna, ona kuća koja se pravi bolca, koja se pravi tako dalje, koja je najizgled džabna, ali se daje naša srca. Da u njih uđe mjesto Allaha, drugo božanstvo ne uđe. I mjesto Allaha je uputje zabuda nekako. Pa se trebamo čuvati, raditi svakako, ali da to bude sredstvo, da vjernik bude neovisan, da vjernik bude ugledan, da sačuva svoj život, da sačuva svoj obraz, da pomogne takvu vjeru, jer takve jake jedinke mogu bilo koje projekat na koga ludira ne spominje možda neki od njih. Ali nijekom slučaju da nas to odvede i odvrati do Allahova puta, jer u tom slučaju je istromašta sfera bolje nebo, bogatstvo u nije. Resul sallallahu alaihi wa sallam nam ostavlja jedan hadis koji baš o tome govori, hadis od Ebu a bilježi ga i Mađe, gdje kaže Ebu Derda, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقالوا فقال الفقر تخافون كان يدشنا البصاني صلى الله عليه وسلم a mi smo spomnjali siromaštvo u kontekstu da ga se pribojavamo. A u plaćemo siromaštvo spomnjali ako nas nari, ako ne da bude siromaštvo, ne da Pa nam je rekao, ali i salatu wasalam, jel se to siromaštva bojite? والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى la يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي إلا هي Tako mi onoga očio i ruci je moja duša. Sigurno će vam se dunjaluk izlijevati i izlijevanje. Budu ti prospati nama. Dok ne odvrati srce nekog od vas, ništa drugo do mene. Dunjan, do ovdje noć i dan si joj isti. Kaže Ebu Darda. Istino je rekao Allah i Allah u poslani, ostavio nas je Allah kao na bijelu. Noć i dan joj isti. Kažu komentatori hadisa i riječi ovom hadisu navedeniji, da ova bijela znači na bijelim srcima. Ostavio sam vas i za sebe odvojio vam vjeru. Jer je lako kada postoji muza, lako ga je to ponašati. Ali sam nesposan čovjek, nesposan čovjek, u nedostatku uzora, ne može probiti mamu. A on je samo Allah, ali je sada bio uzor, jer u uvodu, u hamdu gdje su spomenuli, kaže, da mu je objavno ime telara, hudu nam zim. Ti si sigurno na velikom, velikom moralu i ahlaku. Čud ti je strahovitak. A kaže, poslao sam da usavrši i čudi kod ljudi. Pa su imali uzor, a i njegova misija je bila ta. I tako je ostavio Ali Isala Tosalam, jer nije nas napustio, nije vas napustio svoje ashave, prije nego je poslao da vršio. Pa kaže, i zato je se ashab, da je istino rekao, da on se doši da sta. Ostavio sam djelo, kažu djela, da je bo, srca djela, okrenuta Allahu i pokornosti Allahu. Da im ništa ne može skrenuti, odvratiti od njihove usmjenosti ka Allahu i A noć i dan, da su po ta bijela srca, jednak noć nam kaže na ta srca, tako očičena, tako prekara, tako izliječena, tako zaštićena. Ne može djelovati i noć dan, to jeste dan nikako izobije i blagodat. Blagostanje ne može da ih od da, da ne budu okrenuta bijela, da ne bude i zakrve, da ne budu bijela okreta kao Allah u Zulašanu, uvijek približavanje. I noć, isti, svaka te goba, svako povraćenje, smrkavanje stanja kod čovjeka, ne imaš na bolest, učenje, isto tako jednaki su po ta srca, kao što je rekao Omar, Sve je jedno koje dele dvije dele zajavu. I ne sabo ne šuka. Dunja kratak, Allah vidi, djela se pišu. Možda mi srce odlutalo sa sa kako dobroto. Sad sam blizak Allah vidi. A pa to je stanje, to je stanje poslanika. Gdje on ovo stanje? Evo. Pa bilo šta da radimo, pravim putem krećemo srednjim putem, umjerenim putem, koji možemo dok dišemo ići. Ne brzo opetom, bahatom. Niti ne daj Bože ako nije tako ubrzano i onako kako smo mi spodno našli naredi ljudoj zamislili odjedno nam ne paže pa neke i Božja naredba nismo je kada ljudoj. Ne. Slišni Svi su narod su imali religije koji su znali da je islam tako teža, tako žesto, Pa dok su vidjeli čovjeka u malom vijegu, tako ljudi su odmah proglasili islam. Pa islam je to svoje orde dozvoljavaju, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Oni su iskreni mu'mini. Učit će Kur'an, postit će taj ponižavan, smanjaš revizirni svoj namaz na prvnjivu namaza, koliko je u vas malo, koliko je puno namaza. I učenje Kur'ana i ostalo ali kaže izlazi će iz vjere kao što izlazi strijeva iz cilja. Strijeva ili met, metak prođe kroz, kroz, kroz čovjeka, nema na njemu krvi. Zbog brzine koje je ušao, izašao. Nisu još pukle krvni sudovi da bi ga uprljali. Kako izaje strijeva sva, na njoj nema ništa. I oni u vjeru, ali po dinu svome. I oni u vjeru ušli, ali po dinu svome. I Hir se nije mogao smiriti taj zvoj i odbio kroz vjeru, jer nije bio savjesan. A sa vjerom treba kružiti, da ukupno treba kružiti. Pa te naredi ona da stane, da predanemo, da odmorimo, da razmišljamo, razmišljamo. Jer traži ona od nas žestinu, energičnost, isto tako udovoljavamo. To se pravi vjeru. dao je nekoliko nasihata, želio bi ako govora da odiše život među braćom i život u ovoj sredini. Jednim drugim dahom, dahom koji pretenduje ka duljini, duljini trajanja, stalno važenju, gdje nije rok trajanja i gdje nije rok izteka brz. Jer ljudi trebaju, mi doktori među ljudima. Bolesti njihove niko drugi ne može izliječiti. Imaju oni doktora da je na ruku i prstu cijeku, imaju oni doktora. Ali nemaju kada dušu pokvare i mora izgubiti. Nema i prijatelja do Allaha, nema doktora, jer zbrbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, A onaj koji je sam iskusio bol i borio se za zdravlje, on iz doktora najbolje može da da stavit pacijentu. Tako i među nama. Ko najviše razmišlja, ko najviše gleda lični hal, kod njega vjetroj hoće da ponese, on se ne on razumije ljubav. Također što, što više čitaju i saznaju, znaju i drugi, jer pametan je onaj ko se pouči na leđima i muki drugog. Ne mora on se da izpusti. Perspektiva za Islam, alhamdulillah, rabbil alamin, nema krizu nikakva. Ništa je uvijek. Mukni svakom vremenu, svakom prostoru, makar i sam ostao na dunjalku, može biti od Allahu milija. Od njega vallaha i zavisno. Samo zavisno da li je jedan ili je više, različite su obaveze i dunosti koje treba reći. Pa kad je sam, ni džamija mu ne treba, jel? Zamislite sada, muslimana bez džamije. Pa ako je sam, ni džamija mu ne treba. Ne treba. Ako je sam, ni, ni mašćama mu ne treba, sunica mu da trebamo reći sam sve prezir. A pa ne treba. Kako se povećava duš, kako nalikuju na društvo, tako dužno se proširuje za pojedinca na grupu. Pa možda ova grupa treba da ima svoj objekat, svoje mjesto, svoje zareče. Gdje svak kao pčela u košnicu donese ponešto. Pa tako ostane kako ostane onima i za nas, kako se prošeli dok smo mi ovdje, nama prvo bude kajda puno, a i onima koji, koji žive, sa, žive sa nama. Puno će biće biti kajda kroz jednu, kada postoje zajednički rad. Ovo je zajednički rad. Ovo je zajednički rad. I ovome ćemo nešto. Kukovi ovog tipa, oni mogu biti i različiti, ali ako nema drugih, naši kulturno-umjetnički događaj. Ovo su naše akošte i zabavni program. imaju druge orijentacije, druge struje, ono što nazivaju da su imali tu i tu bogat kulturno-umjetnički program, ajde, zabavni, jo? Za nas, mukmine, moramo i mi negdje otići. Mora i naša čirat biti za nešto vezane. Šta je to? Jedni imaju kafanu. I oni se rotiraju oko nje stavno. Njeno orbitu se stavno. Drugi imaju postavnicu. Treći imaju knjižnicu. Četvrti pijacu. Peti i tako dalje. Mukmini imaju mesine. Gdje je uloga mesina? Za tebe nije dovoljno truda oko mesina i da kažeš ti sa im kafane nisi na preteku. Što je tvoj duš trebalo, našao se, a i mojoj što je trebalo, našao se. Imaš ti vjetri da se tvoje društvo skuplja i gdje svom gospodaru robite imam i ja, ja sam isto to uradio. Prema tome, nemoj misli da meni treba, jer ja sam svoju tu ljudsku potrebu, lišnu zadovoljio danas. I društveno gdje ti prvo otiš da gledaš utaknicu. Ja sam otišao na predavanje. Samo zavisni ko si ti i šta tebi u životu treba, kakav tvoj život sretna treba da izgleda. Mnogi kada je izbudena uloga džamije i kada su muslimani izgubili metode popunjavanja svoga vremena, pokušali su da svime i svačim to na domjesti, ali nikad nisu uspjeli, nikad neće uspjeli se ne vrati u tom lijeku kog je Allah lišanu U Emiratima, zemlji koja je iskušana bogatstvom, mladost se izgubi. Izgubi se mladost. Od droge do svega drugo, ode mladost. Pokušaju se oni da naprave nekakve sportske klubove. Kako je to zamjena, braće? Možda pa neko hoće, neko se igra, ali se igra, ovo je i prije se igra, bilo bi. Ali čini se ne igra. Koštaju puno ti klubove, puno više od mjeseca. Na kraju se ti sportski klubovi, sportski, da, klubovi mjesta, tereni i ostalo, pretvore u kvarenje omladinca jednako kao ono što je on tražio tamo nije. po hotelima. Pa napravljen je nekakav kulturni centar tu ponovo plesom i muzika, samo se kvali, a, a, a sredstava, ubi Bože se troši. Ima li lijeka? Misle da je to što je dokon ono, pa ajme reći zapošljavanje, nema zapošljavanja. Zapošljavanje je mes, mesečidu, traženju iluma, širenju iluma. Vi jednom djetetu dajte da nauči Kur'an, cijelo vrijeme do estencije ti ga poslu. I sigurno će biti napredniji od svakog od njegovih vršnjavanja. A nemojte mu dati tu obavezu, izmišlja se ono, vallaj, vallaj, wow, moram, biciklu moram išprljati, mora moram, futbal moram, kako će nam se djete vratiti? Znači imamo mi za sve u vjeri našoj. Ništa nije zaboravio, kada je postavio sam sve izveo vas pade, na bajera mi sam, kaže, veselite se, neka vide je židovi da u našoj vjeri, da nije naša vjera namrgođena, ko su oni pravi, gdje se papa se zburi isto da, da ide na pravješanje. <laughs> Našoj vjeri, Ima da se nasmije, nije ovaj da potiš da Sve u ovoj ona je dovoljna i kompletan program živi. Ne znaju ti isti ljudi koji ne znaju kuće sa omladinom. Da u svome gradu svojoj stede da organizuju dva predavanja u dva ili jedan mjestu ili sare ili bilo gdje ni svojoj ženi sa kojom ne znaju šta će to sadno. Da je povedu, pa ono vrijeme između dva, ako je četvrtkom jutro, na primjer. Ovo je ovaj period prvo odzvanja u njenoj duši. Sve što je bilo na prošlom. Nema problema da mi teme odabrime prolovođa ono što nas tišti, čega će nas koristi. Je to nužno da se to natruje, da bude proizvoljno. Proveže to vrijeme, unutar sebe razgovarati sama sa sobom, ono što je bilo istovremeno, razmišljajući kakva će biti sljedeća. Spremiš dušu. Sa svojim društvom, sa ženama razgovarajući o onome, kakve su to ukriviše, šta je? Koja akcija dobra koja akcija došla, koja je tu potencira? Ok. Zatim, sa svojim ženama pute telefona, druži i ostalo, ide sljedeća, jesam pozvala ono, jesam ono, I mi svoje vrijeme nema dan gubi, a korist Allahu poslije. Alhamdulillah. Koristi na vrijeme. Izgubimo ovo džahl po džahl. Dan gubi po dan gubi. Zamijenit će se. Zato znaju da su ovo naši događaje. Vjerni kada se usmjeri džahil ili džahilka u, ka, u kafanu. Vjerni okreni njoj leža, a lice džahil. Ako mu šeitan već sve se čini, pa što nisi ti tamo, što što ti tamo, vidi on tamo, ili ga neko od ovih šeitana i sedmika upita, jer mu sa potpunim uvjerenjem i smirenjem kaže, dragi Isa. Za mene nema ništa tamo gdje ti ideš. Ima li danas tamo ništa? Samo ćemo Allah, Allah sebi. Jel vjerniku to treba? Hoće li to vjernik? Samo ćemo gledati sve što ne valja, da li ćemo postati još gori? Ima li tamo nešto za vjernika da bi otišao? On smiren, uvjeren, kaže, žao mi je što ideš ti, ali nemoj mi da zamere pripravo. Nema tamo, mene nikad neće ništa interesiti. Tamo mene nema što mi koristi, što valja za da bilo koje. A znači, što sam ovam ocu, e ovam mi sve treba što ima. Treba mi sežda, treba mi kijan, treba mi kuran, treba mi ice usmeti kari, treba mi status sapu treba vam soprati ove grije, treba vam se stijeti sa svojom braćom i obiteć uvijek ići. Jer mene čeka pražni dan smrti. I meni i tebi je samo u džetak i u džehennem. Zato protestira čuprija sa djelima. Čija djela budu da, da je prepranjen te prnoći. Čija djela bude da se strovali, strovali se. Djelima. Prema tome, ovakva cijela daj, daj mi veću vrijednost pod sebe sami i vrijednu mu i u sredinama gdje ima i radimo kako da ju naprijedimo kako se korist od njih proširi i dalje zahvaća i djeluje i ne mislimo da je to dosadno i da bi nešto trebalo nekakva zabava i nešto drugo ne. jer lahka zabava na kraju ako nije ograničena vjerom odvede i do velike Kako je to bilo ranije među muslimanima da pogleda? Da pogleda jedni Džavzi. U svojoj knjigi Sajdu Hafe, u uvodu govoreći o svome životu. Kada bi imao me, međli se on, sjelo sa narodom, izlaži im znanje, izlaži im mudrosti. Što je znao, znači ti nije govorio ljudima, što je znao, Od Hendes je govorio ljudima što je god znao. Koliko su i oni i takvi, i muslimani sami kao, kao mase, bili svjesni i znali šta im treba, gdje će svoje vrijeme gubiti. Hoće li čovjek eh, iz eh, džanije doći bolje ili bolje nego prije džanije? Ako se kafane ne izađu drugim, bolje mu je bio. Znači, oni su znali posle čega će biti bolji i gdje će se koristiti. Kaže da kada bi imali svoj mesin u Bagdadu, svoj međus u Bagdadu, sjelo se ljudi, pa obraćanje. Ali onda pravimo da posluš, hoće kim ti je pas. Klanio na vas, pa opet. Jer je vidimo da je zanimljivo, imali su šta da nauči. Tu sam mala do velika. Učena neuka, sve se zbudio. To su bili njihovi. Pa isto, isto je tako, ljudi moji. Kod evo, batila je tako. Zar ne idu na stavljena i muško ženstvo? Zar ne idu na... Na koncete i muško pa i male golemo? Idu baš. I zašto da nađete tamo ambasada, nađete tamo direktora bolnice, nađete tamo direktora umre svijeta. Ha? Pametni ljudi. A nađete i i šilicare i ostalo. Pa Kaže, kada vam imaju taj mešlis, čini mi se, uoči četvrtka ili četvrtak na večer, dođi bi masa muslimana u Bagdad, nije bilo rasete, nego bi nosi sva sa sobom lučuju sviječku, ako što. Kaže, kada bi se taj prizor gledali kao da je nas kupro, prože, mahšer, ljudi sa svi stanači. Tu svijet želimo, ne želimo više nikog gubit, ni minute gubit, Ne zemlje u toj tvojoj pameti, bolam to pa da pogubiš, pa da više ne djeleš kako treba. Ne treba ti ono što te Allah obraća, ne treba da te čini gorim. Jes možda mizirano, pa ne razmišljaj ono, pa nam dovedi stotinu kulturnih islamskih dolažaja. Na prijeli nam jezik. Može nam govoriti isto ovdje kako se slažu go... Ovaj. Kako se mijenjaju glagoli, kako, kako, se, kako se piše rečenica, kako... Nema problema da, da u crkvima koje, koje nas zanimaju dvođe Vrši nam svaku, svaku oblast koja je nama potrebna. Ali moramo znati da to između nas, za onih koji zvide zavodno, veliko razmeđe. Kult se od sada razmeđe. I nemamo ono na čemu zavidnici. Jer tamo nam ima žalit. I što budemo mi uspješni, moće ko oni da se ugleda nas. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je obećao da će ova vjera trajati do sudnjega dana. Da će vjernici biti do sudnjega dana. Kaže, neprestano će Allah Đelešanuhu sijati ovome vinu, u ovome u ovom vjeri, u islamu sijati ljude, znači davati muslimane, bilo da se rode, bilo da primi islam, koje će koristiti i pokloniti se. Znači, kako dolazi generacije, u svakoj generaciji Allah Žešanu će sijati u srcima ljudi u vjeri, u putu da će se pokoravati. Kaže u drugom, od Moalije koji kaže, Isto sam nimer kaže, gdje je vaša ulema, gdje je vaša ulema, pozovi. Zatim kaže, neće nastati sudnji dan. A da skupina od ovoga umeta neće biti iznad ljudi, neće ih brinuti. Ko će ih izopostaviti, ko će ih izostaviti, koji neće pomoći. Niti ko će ih pomoći. Sve jedno. Zaista vjera je tako. Niko ne može da je sruši. Kada kažemo vjernik, ko će ne sruši vjernik? Pa da onda vjernika brine i tu skupinu brine, ko će ih napustiti i borci protiv njih? Ko je može da sruši? Niko. Dobro, čovječ, jes ti bri... Jel, jel ti briješ o sebi ili vjeri? Ako se briješ o sebi, postoji način. Ako se briješ o vjeri, postoji način. Ne, ne vrtaj to dvoje. O sebi se pobrini. Vjera ostaje. O vjeri se brine Allah, ti se vidi koliko je tvoja budnost. Može neko da sluši vjeru? Može da ubije tebe, nema problema. vidi se sve vrste. Umiru svi na sve načine. Ali vjera ostaje. Šta tebe interesuje? Čemu smo ovdje skupili? Zbog vjeri. Pa otvori, otvori, otvori sebi tu, tu perspektivu i, i otvori tu nadu sebi. Niko je slušati ne može, ako pa može reći. Ne može, svi se ruše, ali vjera se neće slušati. Isto tako, neće i brniti koje pomaže. Neće brniti tu skupinu koje pomaže. Da znate kako su drugi jatelji, da dok su oni koji slijede istinu vrijedni. Ima čime da se dive i ponose. Udišu u havu kao i oni. Spavaju sa ženama kao i oni. Podijevaju se odišom kao i oni. Hrane se hranom i piju vodu kao i oni. A? Znaju što ne znaju oni. Imaju sagu u umovima ili srcima koje nemaju oni. I na kraju kada Allaha imaju ono što ne imaju oni. A? I svi ljudi mu žali. Pa nisu. Šetan hoće da se sa... Da te prikaže mizeri da želiš promjenu. Da pređeš u njegov tal. A nisi Allah. Svaki nikmet koji ti je dobar Allah ti ga halale u korišnje halale. Putila da halala ima. Svaki haram ti je štetan, ne znaš posle prvog kamo, posle petog kakav će ti ostati pamet. Posle prvog griješi ti ti taj čovjek. Ti će ti biti ta pamet, ti će ti biti to zdravlje. Ti će ti svijet ići kod taj svijet, ti će vrijeme. Sve će se pobrkati. Zbog toga će Allah žanom u uzi. Podiš i berete I sve su to dao. I na to te grijeho. Čini će samo me ko ne zna, ti ne reće, ali ti zna moja, ko su došli ljuda, da ti nese tam. A neko kad provokuje nešto, zna o čemu govori. Ne isplati se Allahu biti neko koje, ne isplati se griješiti. Ne ima sreće, ne znaš kako počiš vrijeme, ne znaš gdje ti je pamet. Ne znaš kako gdje su podiš, želiš i podiš, sanja sve da budu mogli, a pa šta si sam zaboravljen, kako ti šta imaš podiš? Subhanallah. To su posljedite gdje? Neće ih brinuti, koga ne pomaže? Ima li taj čovjek koji može prigovoriti Allah što je pomogao njegovu brinu? Ima li taj insan da može prigovoriti ljudima? Da se pohvaliti pred sobom, pa prigovoriti Allahu da je pomogu njegovu vjeru, da je toliko vjera potrebna njegove pomoći. Ako ima odmah ćemo ga izdvojiti, njegovu pomoć ponut, prije ćemo da vjera i dalje ovo postoje. Nema strah. Ko je pomogu da je pomogu u sebi, ono je žajlju, oni žajlju, oni žajlju, oni žajlju, nesi. Omena amila sajan fali nefsi, ko čini dobro sebi, omena sajata alejha, a ko loše protiv sebe, ko, ko, ko se bori, ko džihad vodi, vodi ga za sebe. Zahavim Allah još za to djelo. Većina ovakve ajde državaju, ono organiraju, ali Allah je neovisno na svijetu. Ne samo tebe, nisam, nego svijet, svijetovi što ih ima sada, Allah kaže nema, nema ih. Allah kaže ima stotinu drugih i svi su pokorni kao što je Yunus kad se razočarao, Allah je samo da pamet na razgovi vaše. Stotno milijana je neslišeno, jedna mu povjero. Kaži, oni hodili u Mi smo bili prije čarni, Ali nije to ni ikme ni svrha, ni ti. Zato je život takav kakav jeste. Zato pronađi se. Pronađi se. Pronađi mjesto na kome I tražila je sebi burić koja ćeš ako Boga stalno trajno i bajano raditi za Allahom Zulašanu vjeru i da se raditi za sebe. I iz njega drugih razloga, stavnim svakom našem ponavljenju, ti vidiš da svi propade i svi su u nedovnice. Svi se kraju za vaše su radili dvije godine, izdavljeni. Ne znaju kuće, nadje, neko će posao, dok će nešto raditi. Samo ti, dragi vjetniče, nista. Samo ti nista. I svi tebe trebaju. Svi tebe trebaju. Ali vallahi učenik. Vallahi strpljivog. Vallahi iskreno prijatelja ljudi. Da im pomažeš, da ne odmažeš. Oni hoće na kraju dobro. Oni hoće na kraju dobro. Svako je u kafanu zna da ne valja. Svako ne ode, ne odzove se za zna da ne valja. Ali ne može. Koliko treba tebi tu da za njim radi svega? Pa zašto onda to čovjek da toliko je između njega i sebe? Barijera. Budimo od pomoći. Možeš mu prosvijeti. Istina. Istina. Božija. Ako je ne ima, razliježimo se. Ako je ima, pa je skrivena i neobjašnjena opet se razlijedimo. Kako je jasno, objašnimo sebi svaku situaciju. Pa ona je takva. Istina koju slijedimo. Potreba je s tim ljudima. I ona je jaka. I ona mora postojati negasije čovječe. Negasije. Ona je dovoljna samo da postoji iz tame nete. Svjetlo je to, nur je to. Ako nura nema, Šta se pojavi? Svjetlo. Kad imaš od svjetla, otvori prozor, može li ući tamo pa da vraći svjetlo? Ne može. Ali će ući. Ali će ući tamo ako nestane svjetla. Zato ostaje. Ostaje kad te ima. Ne griješi pa da te nema. Živi kako se može i kako te drugi prihvataju kad te ima. Tako bliži, bliže ljudima će ljudi lakše prihvatiti pa će se istina širiti. Neće ljude mnogo koštati, a oni nisu tadi mnogo platiti. Reci došla je istina, a zabude je, ha? Nestalo zabuda, zaista nestaje. I mi potiskujemo laž sa istinom, pa je ona osrani i nestane. Kako ove riječi, molim Allah, za zašanju, za milost, i vama, i svim muslimanima i našim umrlim, pogotovo našim roditeljima, našim bližnjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.